Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարձօրքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարը խախտվել է 44 անգամ։ Արցախի պաշտպանությունը միայն պաշտպանության բանակի ուսերին թողնելը սխալ է։ Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարը Մոսկվայում կհանդիպի իր գործընկերոջ հետ։ Այսօր լղը Գերագույն խորհրդի առաջին նախագահ Արտուր Մկրտչյանի ծննդյան օրն է։ Գիտական քննարկումներ Արցախի պետական համալսարանում։ Թալիշում գյուղատնտեսության զարգացման նոր համալիր ծրագիր կմերկնարկի։ Մոխրաթաղում Աշնանացանի աշխատանքները նախատեսվածից ուշ են ավարտվել։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Փետրվարի 15-ին եւ լույս 16-ի գիշերը Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է 44 անգամ հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակելով շուրջ 500 գրակոց։ Բացի իրազեկային զինատեսակներից, արևելյան ուղությամբ ադրբեջանական զինուժը կիրառել է նաև 60 մմ-անոց mm ականանետ եւ հաստոցավոր հակատանկային նռնականետ։ Ինչպես հաղորդել են ԼՂ պաշտպանության նախարարության մամլոցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը լիակատար վերահսկողություն են պահպանում առաջնագծում եւ շարունակում վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Արցախի պաշտպանությունը միայն պաշտպանության բանակի ուսերին թողնելը սխալ է։ Ստեփանակերտի շրջափակման ճեղքումը 25 տարի անց խորագրով միջազգային փորձագիտական աշխատաժողովի շրջանակում լրագրողների հետ զրույցում նման կարծիք է հայտնել ԼՂ նախագահի խորհրդական Էմիլ Բաբայանը։ Ամեն մեկս մեր ոլորտում ունենք անելիք, ամեն մեկս ունենք այսպես ասած մեր խրամատը։ Միեդում Արցախի ձայնը լսելի չէ, ինչու, որովհետև ֆորմալ առումով Արցախը դեռևս ճանաչված պետություն չէ, ասել է նա։ ԼՂ նախագահի խորհրդականը վստահեցրել է, որ աշխատանք է տարվում այս խնդիրը լուծելու համար հնարավոր ուղիներ գտնելու ուղղությամբ։ Նրա խոսքով դիվանագիտական առումով Արցախը միշտ էլ ներկա է եղել բանակցային գործընթացում, թեպետ ֆորմալ կերպով ճանաչված չէ։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը փետրվարի 21-ից 22-ը Ռուսաստան կատարելիք այցի շրջանակներում հանդիպում կունենա Ռուսաստանի իր գործընկեր Սերգեյ Լավրովի հետ։ Այս մասին ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացիչ Մարիա Զախարովան։ Բանակցությունների ընթացքում նախատեսվում է քննարկել երկկողմ համագործակցության վերաբերյալ հարցեր եւ արտաքին քաղաքական արդիական թեմաներ, ներառյալ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը, նշել է Մարիա Զախարովան։ Ադրբեջանը հենց սկզբից Ղարաբաղյան հակամարտության ուժային լուծման քաղաքականությունն է ворթեգրել եւ միջև հիմա հետեւում է դրան։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը։ Ըստ նրա, եթե նախկինում Ադրբեջանը ཐակցնում էր դա, ապա հիմի բացահայտորեն խոսում է այդ մասին։ Հարկ է հիշել այդ երկրի նախագահի վերջին հայտարարությունն այն մասին, որ տեղի ունեցող ամեն ինչ իրենց ներքին գործն է։ Ադրբեջանի իշխանությունները չեն հրաժարվել պետական մակարդակով իրականացվող ահաբեկչության քաղաքականությունից, ընդգծել է փոխնախարարը։ Նրա խոսքով գործ ունենք սուբյեկտի հետ, որը պատրաստ է ցանկացած պահի հրաժարվել պայմանավորվածություններից։ Սա առաջին հերթին վերաբերում է հրադադարի ռեժիմի պահպանմանը։ Ադրբեջանը ամեն ձևի խոչընդոտն է Ղարաբաղի մասնակցությանը, դա այն լակմուսային թուղթն է, որը ցույց է տալու, որ ինքը երբեք հակված չի եղել այդ ամբողջ ընթացքում հարցի իրոք բանակցային կարգավորմանը։ Սա հարցի մի կողմն է, մյուս կողմը խնդիրը ֆորմալ մասնակցությունը չի։ Այլ խնդիրը կայանում է նրանում, որ հակամարտող կողմերից մեկը չի տեսնում բանակցային գործընթացով հարցի կարգավորում։ Սա է իրությունը։ Իհարկե կարևոր է Ղարաբաղի մասնակցությունը, իհարկե եթե հանկարծ վերջապես այնտեղ խելքը գլուխները հավաքեն Բաքվում, առանց Ղարաբաղի մասնակցության որևէ քայլ չի կարող կատարվել։ Ակնհայտ է նաև միջնորդների համար, բոլորի համար։ Կան հարցեր, որտեղ Հայաստանի իշխանությունների իրավասության որևէ որոշում կայացնելու։ Դա վերաբերում է թե Լեռնային Ղարաբաղի տարածքային ամբողջ վարչականությանը թե Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակին։ Փոխնախարարը նաև նշել է, որ Մադրիդյան փաստաթուղթը ենթադրում է խնդրի փաթեթային լուծում փողզիչումների ճանապարհով։ Նրա խոսքում մեկ առաքելություն է մնում, որն իրականացնում են միջնորդները՝ թույլ չտալ ռազմական գործողությունների վերսկսում։ Ադրբեջանի դիրքորոշումը հաստատում է Լեռնային Ղարաբաղի միջազգային ճանաչումն այլ ընտրանք չունի, նշել է Շավարժ Քոչարյանը։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ ԼՂ Գերագույն խորհրդի առաջին նախագահ Արթուր Մկրտչյանն այսօր կդառնար 58 տարեկան։ ԼՂ ազգային ժողովի падգամավորները այցելել են Ստեփանակերտի հուշահամալիր եւ ծաղիկներ խոնարել Արթուր Մկրտչյանի շիրմակարին։ Հարգանքի տուրք տալով Արթուր Մկրտչյանին, հարգանքի տուրք ենք տալիս նաև այս ժամանակաշրջանում ապրած գործիչներին, որոնք մեծ գործ կատարեցին ազգային ազատագրական պայքարը հունավորելու, պետականությունը կերտելու տեսանկյունից եւ դրանով իսկ մեր հավատարմությունն ենք հայտնում այն սկսված գործին, որի հիմքը դրվել է 80-ական թվականներին, շարունակել մեր պայքարը, հզորացնել մեր պետականությունը եւ տարածաշրջանում մեր կայուն տեղն ու դիրքը ունենալ, նշել է ազգային ժողովի փոխնախագահ Վահրամ Բալայանը։ Արցախի հանրապետական կուսակցությունը հանրապետության քաղաքացիներին կոչ է անում աջակցել համանդրական բարեփոխումները փետրվարի 20-ին ծրագրված հանրակրվեի ընթացքում։ Կուսակցության հայտարարության մեջ մասնավորապես ասվում է. Համազգային հանրակրվեի ընթացքում ԼՂ քաղաքացիները պետք է համանդրական բարեփոխումների նախագծի վերաբերյալ իրենց ընտրությունը կատարեն։ Արցախի հանրապետական կուսակցությունը մեր երկրի բոլոր քաղաքացիներին կոչ է անում ասել այո, դրանով իսկ նոր էջ բացելով մեր ազատասեր երկրի պատմության մեջ՝ բարգավաճման, անվտանգ գոյության ու համընդհանուր բարեկեցության մեջ։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տնտեսական ձեռքբերումները խորագրով հերթական գիտական քննարկումներ են կազմակերպել Արցախի պետական համալսարանում։ Տնտեսագիտության, տեսության եւ կառավարման ամբիոնում ամփոփել են անցած 25 տարիների տնտեսական հաջողություններն ու դրանք ներկայացրել թվերով։ Գիտական քննարկումների մասնակցել է նաեւ Մայրբուհի ռեկտոր Մանուշ Մինասյանը։ Շուկայական հարաբերությունների առաջին տարիներն Արցախի համար անհամեմատ դժվար էին։ Հանգամանքը պայմանավորված էր Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտությամբ, որի պայմաններում եղած կապերը խզված էին, տնտեսությունն էլ քայքայված։ Ինչպես ասաց տնտեսագիտության ֆակուլտետի դեկան Ռուզանա Մանգասարյանը, Ռազմական հաջողություններին հաջորդեցին տնտեսական հաջողությունները եւ սկսեցին տնտեսության վերականգնման քայլերը։ Արդեն 2003 թվականին արձանագրվեց տնտեսական աճի ամենաբարձր տեմպը 19.8%-ը։ Բավականին մեծ հաջողություններ ունեցանք նաև ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավման առումով, ինչը հնարավորություն տվեց կանխել արտագաղթը։ Բարձրացվեց զբաղվածության մակարդակը։ Վերջին 10 տարիների կտրվածքով եւս ունեցանք բավականին դրական տեղաշարժեր եւ 10 տարվա կտրվածքով միջին աճը կազմում էր 10%։ Տնտեսական զարգացման համար պետությունն առանձին քաղաքականություն է վարել ներդրողների հետ։ Արդյունքում 2000-2006 թվականներին երկրի սեփական եկամուտներն աճել են 20 անգամ։ Տնտեսագիտության, տեսության եւ կառավարման ամբիոնի դասախոս Շուշանիկ Ասրյանն առանձնացնում է մեկ շնչին հասնող համախառը ներքին արդյունքի չափն ու ինքնապահովությունը։ Ինքնաապահովության մասով կարող եմ ասել, որ բարձրացավ բնակչության ինքնաապահովությունը էլեկտրաէներգիայի գծով։ Մենք այսօր սպառում ենք Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում արտադրված էլեկտրաէներգիայի գերակշիռ մասը, եւ սա իհարկե մեր էներգաապահովության կարևոր ցուցանիշներից մեկն է։ Բարձրացել է բնակչության ինքնաապահովությունը գյուղատնտեսական մի շարք մթերքների առումով սա եւս կարեւոր է իսկ որպես բարեկեցության հիմնական ցուցանիշ մեկ շնչին ընկնող հնան իսկապես ելակետային ամենացածր տվյալներ ունենալով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում մենք կարող ենք ասել որ նշված ժամանակահատվածում այն մոտավորապես 11 անգամ աճել է ինչը աննախադեպ է հետխորթային հանրապետությունների համեմատությամբ Տնտեսական հաջողությունները մասնագետները կապում են բնակչության աճի հետ Թեման ուսումնասիրել ու ներկայացրել է Մայրբուհի ռեկտոր Մանուշ Մինասյանը։ Իդեպ Արցախի պետհամասարանը կրկին հաղթանակով է վերադարձել Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկի կազմակերպած Իսահակ Իսահակյանի անվան կրթաթոշակի համար մրցույթից։ Ռուզաննա Մանգասարյանի խոսքով Ռուզաննա Թադևոսյանի աշխատանքն արժանացել է հանձնաժողովի հավանությանը։ 3 աշխատանք ներկայացրինք, որից երկուսը ընտրվեց եւ այդ ընտրված աշխատանքներից մեկը արժանացավ մրցանակի։ Այն, որ մեր ուսանողները միշտ մասնակցում են նման մրցույթների, դա խոսում է մասին, որ ֆակուլտետի ամբիոնների պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմը իրենց աշխատանքը կատարում են, ուշադրություն են դարձնում նորարարության վրա, գիտելիքների ըմբռնման եւ նրանց վերլուծական դատողության զարգացման վրա։ Այս ձևաչափով գիտական քննարկումներն Արցախի պետական համալսարանում շարունակվելու են։ Դուք լսում եք լուրեր։ ԼՂ գյուղատնտեսության նախարարության անասնաբուծության, բուսաբուծության, գյուղատնտեսական եւ տեխնիկայի ոլորտի մասնագետները նախորդին այցելել են Մարտակերտի շրջանի Թալիշ համայն։ Գյուղատնտեսության փոխնախարար Կարեն Աղաջանյանն ասել է, որ այցելության ընթացքում քննարկել են տարածաշրջանի գյուղատնտեսության զարգացման հետ կապված հարցեր, ցանոթացել բնակչությանը հուզող խնդիրներին։ Բուսաբուծության ոլորտում հիմնական շեշտը դրվելու է կորնգանի, կտավատի, եգիպտացորենի, արևածաղկի եւ այլ կուլտուրաների ցանկաշրջանառության վրա, իսկ անասնաբուծության ոլորտում զարգ կտրվի ոչխարաբուծությանը, այծաբուծությանը, թռչնաբուծությանը, մեղվաբուծությանը, ինչպես նաեւ գերարտադրությանը, ասել է Կարեն Աղաջանյանը։ Մոխրաթաղում աշտանացանի աշխատանքները նախատեսվածից ուշ են ավարտվել։ Բելալալյանի ռեպորտաժը Ընդհանուր առմամբ 3462 հեկտար համայնքային հողատարածքներից երկրագործությանն է հատկացված միայն մի փոքրիկ մասը։ Պետք է ասել սակայն, որ 2015-ի համեմատությամբ 2016-ին մոտ 100 հեկտարով ավելացել են աշնանացանի տարածքները եւ կազմել 140 հեկտար։ Պասիվ հողագործության պատճառը համայնքի ղեկավարը տեսնում է ոչ բավարար քանակի գյուղտեխնիկա ունենալու եւ ռոռոկվող տարածքներ չունենալու մեջ։ Ռոռոկման ջուր չունենք, կոնկրետ տենց հողատարածքներ չունենք, որ որոշման ժուրլինի կարան օգտվեն։ Դրա համար չեմ մասնակցել։ Մյուս պատճառը համայնքապետ Նորայր Ամիրյանի խոսքով բերքն է, որ երբեք չի գոհացնում գյուղացուն։ Այս հարցում էլ իր ազդեցությունն է ունենում նորից տեխնիկայի պակասը այդքան լավ չինում, տարից է կախված։ Եթե տարին լավանում, անձրևնույն ժամանակին, ճիշտ է մեխանիզացիայի պակաս լինելու պատճառով մի քիչ ժամանակի չեն կատարում, երկը մնացած աշխատանքն են, երևի իր հետ կապված մի քիչ էլ եղանակն են, դրա համար բերքը մի քիչ ցածր են։ Համայնքի ղեկավարը գոհացուցիչ տվյալներ չի կարող բերել նաև գյուղատնտեսության մյուս անասնապահության ճյուղից։ Համայնքն ունի մոտ 400 խոշոր եւ 520 մանր եղջերավոր անասուն։ Մսի մթերումը շրջկենտրոնի մոտ լինելու շնորհիվ խնդիր չէ գյուղացու համար, սակայն անասունների ծնողների գլխականակը գնալով ոչ թե աճում է, այլ նվազում։ Եթե հանրապետության զբաղումը չպիտի արդ լինի, իրար խանգարումը, այդ խնդիրն է։ Դրա համար անասնականակը քիչ է, Համանքային հողատարածքների մի մասն էլ զբաղեցնում են խաղողի ու մրգատու ծառերի այգիները, որոնք եւս ինչ որ չափով եկամուտ են ապահովում մոխրաթաղցու համար։ Հենց այգեգործության զարգացման մեջ էլ կառավարությունը տեսնում է որոշ համայնքների զարգացման հերանեկարները։ Խոսքը Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում այնպիսի մրգերի արտահանումն է, որոնք միության ամենամեծ սպառող երկիրը Ռուսաստանը չունի։ Առայժմ սա ծրագիր է, որը հավասար հնարավորություն ունի եւ իրականություն դառնալու եւ որպես ծրագիր մնալու։ Իսկ ոչ այդ մոխրաթաղում զբաղվում են, ինչպես ասում են, քիչ-քիչ ամեն ինչից սկզբունքով։ Ամեն ինչից քիչ-քիչ, մեծ մասշտաբով չկա տենց զարգացած ճյուղ, համ անասուն են, համ օգտագործողն են, ամեն մեկ այնքան որ իրանց համար։ Նշենք, որ Մոխրաթաղը նախքան պատերազմն ուներ 300 տնտեսություն, այսօր այն կրճատվել է գրեթե 3 անգամ։ 284 բնակիչ ունեցող գյուղում 40 նախադպրոցական տարիքի երեխան հույս են տալիս, որ գյուղը երբևիցե կվերգտնի զարգացած ու աշխուժ բնակավայրի իրանունը։ Բելլալալայան այսօր։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Մյունխենում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հնարավոր հանդիպումն օգտակար կլինի Ղարաբաղյան հիմնարցի կարգավորման համար։ Այս մասին ասել է ռուսաստանցի փորձագետ Վիտալի Ժուրավլովը։ Վերջինս նշել է, որ կողմերի հանդիպումը կօգնի հստակեցնել դիրքորոշումները, զսպել լարվածության աճը։ Եթե չկա ուղիղ հաղորդակցություն, իրավիճակի կարգավորման վերահսկողությունը նվազում է։ Իսկ եթե հաղորդակցություն կա, կապ կա, առաջացած խնդիրները կարող են լուծվել։ Այնպես որ հանդիպումներն ամեն դեպքում օգտակար են, ասել է Վիտալի Ժուրավլովը, ավելացնելով, որ Ռուսաստանը կնպաստի, որ արտգործնախարարների միջև հանդիպումը կայանա։ Ադրբեջանում կեղծարարությունն ու խափեությունը վաղուց սեփական դիրքորոշումը քարոզելու մեթոդ են դարձել։ Չխորշելով որևէ միջոցից այդ երկրի իշխանությունները ներքին լսարանի համար մի բան ասելով, արտաքինի համար մեկ այլ բան այս անգամ որոշել են հիմարացնել օտար երկրա դեսպաններին մեծ շուկով գովազդելով ճակերտներում ազատագրված Չոջուխ մարջանլի յուղի վերականգնման արշավը Ադրբեջանի իշխանությունները որոշել են դեսպանների համար յուղ այցելություն կազմակերպել, որ เป զի օտարերկրյա դիվանագետներն այսպես ասած անձամբ համոզվեն հայերի բարբարոսությունների հարցում։ Սակայն հնարքը ձախողվել է։ Դեսպաների մեծ մասը պարզապես հրաժարվել է մեկնել յուղ, Իդեպ գյուղը երբեք Արցախյան զինված ուժերի վերահսկողության ներքո չի եղել եւ համապատասխանաբար դժվար կլիներ այն այսպես ասած ազատագրել բռնազավթիչներից։ Ադրբեջանում բոլորը գիտեն, որ կոռումպացված իշխանությունները չեն կարող կարգավորել Ղարաբաղյան հակամարտությունը, այդ նպատակով որևէ մեկի հետ բանակցություններ վարել։ Այդ մասին ընդգծել է ընտանիքով Ադրբեջանից Հայաստան տեղափոխված եւ ժամանակավոր ապաստան հայցած Թարիշական մշակույթի խորհրդի անդամ, Թարիշական ազատագրական շարժման մասնակից Թալիշի Սադո թերթի թղթակից Շահին Միրզոևը Ապրիլյան պատերազմը ցույց տվեց ամեն ինչ, սկսած սահմանային գծից, Գյանջայից բոլորը խոճապար փախել էին Բաքու եւ առաջին հերթին իրենց հետ տարել ոչխարներն ու գառները։ Ողջ Բաքուն լցվել էր ոչխարներով ու գառներով, ասել է Միրզոևը։ Նրա համոզմամբ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը պատերազմ չի սկսի, որովհետև չունի աջակցություն։ Պատերազմելու համար անհրաժեշտ է ժողովրդական աջակցություն։ Ի ժողովրդի կողմից նա աջակցություն չունի ասել է Միրզոևը, ավելացնելով, որ ապրիլյան պատերազմում հայկական ուժերը խուսանավել եւ մեծ հարված են հասցրել ադրբեջանական բանակին։ Միրզոևն ընդգծել է ունեն ապացույցներ, որ ադրբեջանական բանակի երիտասարդ զինվորները չդիմանալով ճնշմանը ստիպված են եղել լքել իրենց դիրքերը եւ փախչել հետ։ Մարզասերների համար Գրոսմայստեր Լևոն Արոնյանը կմասնակցի հունիսի 5-ից 17-ը Նորվեգական Ստավանգերում կայանալիք մրցաշարին, որին որպես առաջին համար հայտավորված է աշխարհի չեմպիոն Մագնուս Կարլսենը։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է անպամած եղանակ, ժամանակ առ ժամանակ թույլ ձյուն։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հյուսիս արևելյան կամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 5-ից 8, ցերեկը 0-ից 3 աստիճան ցուրտ։